Mēs lūdzam, Debes Tēvs, sūti mums savu garu, kas mums ļauj vairāk iepazīt Tevi, kas mums ļauj toties Tev un būt par Taviem bērniem. Mēs lūdzam, ka Tu esi kopā ar mums šajā brīdī un ka mēs varam baudīt Tavu klātbūtni un priecāties par to un liecināt arī to visai pasaulē, ka Tu mūs mīli. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen! Amen. So, so I'm going to talk about uh, a very difficult topic with translation. Tātad būs ļoti sarežģīta tēma, kuru vajadzēs man iztūkot. Yes. Uh, but I think it's uh, the most important topic, in fact. Bet uh, es domāju, ka tas ir pati svarīgākā tēma. What would be the most important topic? Un kāda tā būtu? Kā jūs domājat? Vienā vārdā, vai jūs varat pateikt, kas ir svarīgākā, varētu būt svar, vissvarīgākā tēma? Mīlestība. Da? Mīlestība. Mīlestība, jā, jā. But if you say mīlestība, it's true, but there, there, there's a, lot, a big confusion with this word. Jā, ar mīlestību ir uh, nelielas problēmas, jo tas mēs īsti, īsti arī nezinām, kas ir mīlestība, jā, un tas rada tādu neizpratni. But it's true what you say there. Un kāds varētu būt cits vārds, kas arī šo mīlestību arī skaidrāk izteiktu? Well, we already used to this step too. That's already much clearer. It's true, Zelestiva is much more clear, but Jā, mēs... it's still not the word. Well, <laughs> no. yeah. No, I'm going because I, I have not much time to, to play with you. Tiziba. Yeah? Tiziba. Uh, yeah, Tiziba, but Tiziba Ari ir. Uh, no, I will tell you. Holiness. Jā, tā tad uh, pateikšu priekšā, un tā ir, tas ir svētums. Yes. You see, in the church you hear every time we go to Holy Church. Jūs zināt, ka mēs vienmēr uh, sakām, ka mēs ejam uz svētu baznīcu. And, and the very moment, high moment we say, svēts, svēts, svēts. Jā, un tad eh, nu, mūsu liturģijas laikā tātad ir, ir viens brīdis, kad mēs sakām svēts, svēts, svēts. And that this is, you find this in Isaiah book and you find it in the Old Testament, Isaiah? Isaiah, Iesaja, Iesaja, jā, un tu jūs redzat arī Iesaja grāmatā tieši šo pašu eh, and, uh, teicienu. Uh, and in the Apocalypse book from St. John. Un arī atklāsmes grāmatā, uh, Jāņa atklāsmes grāmatā. You see, uh, as pilgrims, you should understand that a bit better. Nu, lūk, <clears throat> man šķiet, ka jums, mums, kā svētceļniekiem, tas būtu labāk jāsaprot. Jo kāpēc mēs esam svētceļnieki? Un no kurienes tad ir cēlies vārds svētceļnieks? Uh, Un, eh, jā, nu, tātad <clears throat> angliski jā, un arī latīņu valodā cēlies vārds no piligrīnus. Means stranger un kas nozīmē svešinieks. Un mēs atklājam, ka mēs esam svešinieki šajā pasaulē. Tāda yes. atšķirīga, strange arī vēl tāds kā atšķirīgs nozīme. To to Aglona, mēs esam aicināti iet uz Aglonu. Aglona to to un Aglona ir par uh, iešana uz debesīm. Finally, that's the, the last day, the most important day. Un mūsu pēdējā diena would be that God takes all up to heaven. Jā, mēs ceram, ka laika beigās, mūsu pēdējās dienās Dievs visus un arī mūs, jā, paņems uz debesīm. And so one, uh, the, the first pilgrims we know is Abraham. Un pirmais svēcernieks, kur mēs zinām, and, ir Abrahams. And God says, leave everything. Un viņš sāk atstāja visu. All to what you attached to. Visu, kam tu esi pieķēries. Uh, Ne, jā, netulkojās, bet. So, Nost. so that means uh, he is, um, we are, and he, and like in the Hebrew letter understood that even better. Un e, ebreju valodā tas vēl precīzāk tiek izteikts. Uh, uh, he, he went, he, became, he was allowed to walk, uh, and he didn't know where to go. Um, jo viņš uh, sāka iet. Nu, atbilstoši aizņemt, bet viņš nezin, nezināja, kur iet. Finally, he's waiting, like everybody of us, on the, the last revelation of God, that we are taken to God himself. Un uh, viņš līdz pēdējiem brīdim cerēja, ka viņš tiks aizvest līdz pašam Dievam, ka viņš tiks paņemts pie Dieva. So, to learn uh, when we are pilgrims, we, we, we, are not from, we are in this world, but we are not from this world, says Jesus. Jā, un Jēzus saka, tā kā sveceļnieki, tas piligrimus vārds, jā, tad mēs esam no šīs pasaules, mēs neesam no šīs pasaules, bet mēs esam šajā pasaulē. And, and you know very well, when you start to behave a little bit too much Christian, you already start to become for other people a bit strange. Oh. kā tas ir hmm. question. Uh, um, uh, you know, when, when you start to become very Christian. Kriš, à, kad, kad eh, jūs kļūstat ļoti kristīgi, uh, jūs kļūstat, tad tiešām rīkojaties kā kristieši. If you really start behave like Jesus or his apostle. Un, un ja jūs tiešām sākat rīkoties kā, kā Jēzus vai viņa mācekļi, tad jūs kļūstat uh, uh, svešinieki šai pasaulē. Yeah. And it starts with my experience in the church itself. Un tā ir mani, mana pieredze, ka tas sākās arī, arī, arī pašā baznīcā. If you really start to follow Jesus as he really is, or his apostles. Un ja jūs patiešām sākat sekot Jēzum un, e, un dzīvojat arī kā viņš un arī viņa, viņa mācekļi. You will have trouble with the questions themselves. Uh, tad, tad jūs varat e, rast arī problēmas starp arī starp kristiešiem. Jo viņš kļūstam nedaudz dīvaini. Dīvaini, bet uh, it's not like us. He doesn't behave like we, like us. Ah, jā, nu, dīvaini, tāpēc, ka uh, tādā nozīmē, ka tātad viņš, jā, tātad, kas cits skatās uz mums, uh, nerīkojās tā kā mēs. Now when you hear, uh, when you say God is holy. Un ja mēs sakam, ka, ka dē, uh, Dievs ir svēts. For most of the Christians, especially for Catholics, un uh, vairumam kristiešu un īpaši mums katoļiem, it means absence of sin. Uh, nozīmē uh, tātad, ka nav grēka. Uh, something completely perfect. Jo kaut kas īpaši uh, uh, pilnīgs. Uh, and, and when you look at those canonized saints, Un mēs jau skatāmies uz tieši kan, kanon, e, kanonizētiem svētiem, kuri baznīca atzīta kā svētiem, jā, kurus mēs pieminam liturģijā, piemēram, šodien e, pieminējam Laurenciju. Like un kurš vēlās būt kā viņi? Like kurš no jums vēlās būt līdzīgs viņiem? Yeah? Tur bija viens vai divi, <laughs> trīs. <laughs> Jūs zināt, ko tas nozīmē? <laughs> who, who wants to become saint of you? Kurš no jums grib kļūt svēts? O, jau vairāk vārdu parādījās. Labāk jau ir. Ne? Tas nozīmē, ka jūs jau sākat kļūt īsti svecernieki. Tātad vārds svēts And most of people don't know this. Bībelē un daudz cilvēku to nezina. Except those who study theology. Ticē uh, ar uh, tie, kas studē teoloģiju, ar, ar augstiem grādiem, yeah. pareizi, ja? Yes. It means completely other. You know, the God is, when you say God is sin, he's the other. He's the complete different one. Un, un tas nozīmē kaut kas uh, pilnīgi cits. Ja Dievs nav, ir, tas ir kaut kas cits, nu, kā teikt, Ne tas, eh, ko, ko, ko varbūt mēs iztēlojamies, bet viņš ir kaut kas cits. So you see, when, when the pagans, they have, they believed in many gods, yeah? Piemēram, eh, pagāni ticēja daudziem dīviem. But it all looks like the things in this world. Un viņu dievi izskatījās pēc tādiem, nu, kā no šīs pasaules, ah. līdzīgi pasaulē. Like god, ja tā kā saule ir dievs, like um, mēnesis, uh, dzīvnieki ir, uh, kā, nu, ir kā dievs. All, all what's sacred is like, eh? But Jā, kaut kas ir tāds. This world, what, all what seems to be sacred is from this world. Un tas, kas šķiet tāds svēts, ir tiešām no nu, priekšpagāniem. Ja, tas ir no šīs pasaules. Viņi izvēlās kaut ko no šīs pasaules, kas ir svēts. Places, Svēta vieta, svētie koki, but, akmeņu krāvumi. But when but, and the protest of the Jews, they said, "No, God is holy. It's not that." Un tieši Jēzus, te piedodiet, um, uh, jūdu uh, tās. Uh, ziņa, ja protests pret to visu bija tā, ka nē, tas nav Dievs. Yeah. Dievs nav tas. All tas. Other things have been created. They are creations. Jo visas lietas ir radītas. Jā, tas, tas, eh, ko pagānu uzskan par Dievu, tās ir radītas lietas. We God, Un pat arī mēs, kas esam eh, radīti pēc Dieva līdzības, Dievs ir ļoti atšķirīgs no mums. Viņš ir cits. He is not, he says in the Bible, I'm not man, I'm God, I'm not man. Un pats Dievs arī Bībelē ir eh, nu, pie, piefiksēts, jā, kā, kā viņš saka, ka viņš nav cilvēks, viņš ir Dievs. But he, he becomes man, eh? Bet viņš, protams, vēlāk eh, kļūst par, dī, eh, par cilvēku. So in the beginning, like in the time of Moses, people were very afraid for the holiness of God. Jā, un pat Mozus laikā <clears throat> cilvēki bija ļoti E, nu, tādi nobijušies no Dieva svētuma. Un tad nu, viņi uh, atklāja savas uh, sejas. Jo viņi baidījās nomirt, kad sastopās ar šo svētumu. Jo tas ir pilnīgi cita pasaule. Bet kas ir labā ziņa par šo Dievu? Un tas ir pilnīgi tāds dievs, kuru mēs pat nevaram iedomāties. If you imagine God, if you say I know God, then you're already you Wrong. are Wrong. heretic, you are already. Yeah. Ja jūs jau pat uh, tagad sakat, ka jūs zināt un pazīstat Dievu, jūs varat uzskatīt, ka jūs jau tagad esat herētiķi. When we say in the hour of death, mums ir hello be thy name, hello be thy name. Kad jūs uh, sakat uh, tev, tev reizēs, ka lūdzam uh, svētīts, lai top tavs vārds. Yes, yes, yes. The, you know, the Jews may not pronounce the name of God. E, jūs, jo jūdi nevarēja, nedrīkstēja izteikt e, Dieva vārdu. Why? Kāpēc? Because if you, if you uh, pronounce the name of God, jo, ja jūs um, varat izteikt Dieva vārdu, you pretend to know God. Jūs tātad... Uh, Uh, nu, negluži izliekaties, bet nu, jā, nu, <clears throat> jūs uzskatāt, Ja, kā jūs zināt Dievu. So even when I say I know Dainis, eh, oh, Piemēram, eh, ja Jāzeps saka, ka viņš eh, pazīst Daini, Kristīnu, vai Kristīni, vai, Ilze. vai Ilzi, biblically speaking, eh, tad no Bībeles skatu punkta, it's not correct because you, you may not even say really the name of the other one because you, you only can say his name if you know who he is, really. Which, which name? Your name the, the, the, the neighbor okay. person. Jā, uh, strikti runājot, otra persona, kādas citas personas vārdu jūs varat izteikt tikai tad, ja jūs viņu patiešām pazīstat, zināt. So when Jesus, for example, met Nathanael, piemēram, tad, kad Jēzus satika Nathanaelu, he did not call him Nathanael. Vi, viņš nesauca viņu vārdā Nathanaels. He said his real name. Viņš nosauca viņu īsto vārdu. You are there is a real Israel, but in which is nothing wrong. Jā, kā lūk, ir patiesa uh, eh, izrēlietis, kurā nav nekā uh, eh, sagojāt. You know me? You know me? Un tātad viņ, viņš bija pārsteigums tiešām, tu mani zini, pazīsti. I saw you under the fig tree, second name. Un eh, tātad otrs vārds bija, es tevi redzēju zem vīģis koka. So he would say, if he would uh, meet us, he would say what we really are. Un... Uh, Tad, ja Jēzus mūs eh, oh, satiktu, viņš pateiktu, kas mēs patiešām esam. Jo tikai viņš zina mūsu īsto identitāti. Piemēram, es atklāju, uh, mans vārds ir Jāzeps. Yeah. Joseph. It, it doesn't help me very much because I'm not like Saint Joseph. Jā, bet tas man daudz nepalīdz, jo es neesmu tāds kā svētais Jāzeps. Uh, I like my name, but it's, uh, It doesn't tell much about me. Un šis vārds neko nepasaka par mani. But there was one person who was called Joseph in the Acts of Apostles. Un, bet ir viens eh, tātad apstoļu darbos minēts Jāzeps. And, and the people, the, the disciples called him Barnabas. Kuru cilvēki sauca par Barnabu. And uh, this means the son of uh, encouragement, son of consolation. kas nozīmē eh, mierinājumā dēls, tas, kas mierina. Uh, when I read this, when I, un es, kad to izlasīju, when I was hermit, un tajā laikā, kad es biju vienturnieks, I saw that fits with me. ka tas ļoti saskan ar mani. Uh, uh, because that's what I'm doing all the time. I'm jo tas ir tas, ko es daru. I'm always encouraging people. Jo es tas, eh, kas eh, mudinu un iedrošinu citus cilvēkus. Anyway, so now the, And the, the, the thing is, the, the most beautiful news is that this God who is holy, holy, holy. Un tātad labā ziņa, ka šīs Dievs, kas ir svēts, svēts, svēts. And uh, so he only one is the only one who can say, I am. Tas tikai tas, kurš vienīgais var teikt, ka es esmu. And if we are honest, we Un, ja mēs esam uh, godīgi, like Baptist, mēs uh, atbildētu kā Jānis Kristītājs. When, when the people ask him, are you this, are you this, are you this? Eh, says, kuram, kuram cilvēki jautāja, vai tu esi tas, vai tu esi šis? He, he, he, he starts to answer, I'm not, I'm not, I'm not. Viņš I'm not. atbildēja, es neesmu, es neesmu, es neesmu. And we are only when we receive the holy man, holy God. Eh, I mean, un tas nozīmē, ka mēs esam tikai tad, ja mēs uzņemam uh, svēto Dievu. When the I am lives in me kad es esmu dzīvo manī. So what is this holy, the, the secret thing is Kas ir tas šis svētais? This God who seems so far away. Svētais Dievs, kas šķiet ir ļoti tālu no mums. So different. Ļoti atšķirīgs We no visas pasaules. Understand kuru nevar saprast, kas ir noslēpums. Nekas nevar viņu nodefinēt, ne ar ko nevar nodefinēt viņu. Uh, uh jo pareizticīgie ir izkopuši šo tradīciju. He is the one Viņš ir kurš who wants to be the closest to us. Viņš ir tas, kurš vēlas būt vistuvāk mums. Says, jo arī Jēzus ir teicis, ka Dieva valstība ir tuvu. Eh? Jo tas ir vienīgais veids, kā runāt par Dievu. Jo Dievs ir man. Viņš ir ļoti tuvu. Viņš ir kļuvis like cilvēks, viņš ir kļuvis tāds kā mēs. There, jo, kad viņš runā, ka Dieva valstība ir tuvu, viņš runā par to, ka Dieva valstība ir viņā. Tieši tur. Kingdom, Un tie, God, tie cilvēki, kas bija blakus, viņi izjutā šo, šo Dieva valstību, šo Dieva žēlstības lietu. Especially the demons. Which one? The demons. The demons. The demons. Demons. The demons. The demons. Yes, or the, the devils. Demon. The devils. Ah, yeah. <clears throat> and what was that? Well, the, when, when, when the kingdom was there, when, when Jesus re- re- reveals himself, and uh, when he says the kingdom of God is closed, yeah, then kad... they take, start to get away. <clears throat> Oh, that's jā, the pat, pat, God. <clears throat> pat, uh, jā, pat ļaunie gari, dēmoni, to, to sajūku, un tad, kad uh, Diev, uh, Jēzus uh, teica, ka Dieva valstība ir tuvu, viņi to pilnīgi traki palika oh, un sāka kliegt. For him it started hell, huh? Jo tā patiešām sākās viņam īstā elle. Like because when you meet the holy, you suffer. Huh? Jo, kad jūs, jo, jo īpaši ļaunie gari, kad satiekat Dievu, viņi sāk nežēlīgi ciest. And their sickness has to go back. Holiness oh. doesn't start uh, <coughs> except the sickness or evil. Jā, un pat slimības tāpēc atkāpjas, jo tikai tur, kur ir ļaunums, ir slimības. So it is, uh, God becomes even more closer through the Holy Spirit. He comes inside the God Jā, un caur svēto garu Dievs ir tu vēl kļūst tuvāk mūsos, ja viņš ienāk mūsos. So this God, what he wants, this holy God who creates us. Un tad Dievs visu, ko vēlas, uh, patiesībā Dievs, kas visu ir radījis. He wants relationship with us. Viņš vēlas attiecības, attiecības ar mums the best and the most intime relationship. Un nevis jebkādas attiecības, bet vistuvākās, visintīmākās, visdziļākās. Oh, God is only love. Jo Dievs ir tīra tikai un vienīgi mīlestība. Right? Bet, eh, bet patiesa mīlestība. Uh, he has an immense need. Ah, vi, viņam ir uh, tik spēcīga uh, tāda kā personiska vajadzība sevi dot. Not to take. Nevis, nevis paņemt, bet dot, atdot. The, the father is poor. Jo patiesībā tēvs ir ļoti nabaks. He, he, the, the, because he gives himself completely. Jo viņš ir atdevis sevi pilnībā, tāpēc viņam nekā nav. The only thing what he, he keeps for himself is father. Eh, jo vienīgais, kas paliek ar viņu, ir tēvs. Nu, tas identitāte. Tēvs kā, kā identitāte. God, so Un Jēzus arī ir Dievs. Un viņam ir iekšēja vajadzība atdot sevi. To ir Pāva. Tēvam, viņa tēvam. Tad sanāk, ka Jēzus tēvs neko nezaudē, jo visu saņem no dēla. Jo dēls atdevis. All the creatures. Father, I want to give myself, you want to give ourselves to the, all those creatures, to this human beings. Un, un, uh, un, un Dievam ir tā, tā, tā vajadzība atdot visu sevi visai radībai. So this encounter with Jesus and the Holy Spirit Un šī sastapšanās ar Jēzu un Svēto garu. You may never separate. Jo mēs nevaram to sadalīt. Uh, when you say Christ, it's always the ointed one. Christ, the ointed one the, the, the Svatik, uh, the one who is Svatiks, who is the appointed. Uh, uh Anointed? Anointed, yeah. Svaidīts. Okay, jā. Yeah. Uh, uh, again, then, okay, uh, I know. When you see Christ, kad jūs redzat Kristu, uh, kuru tātad otrs uh, vārds, cits vārds Jēzum. It, it says what his most important attribute. Ka viss nozīmīgākais viņa attribūts. It's He is the anointed one. Vi, viņš ir svaidītais. And who baptizes in the Holy Spirit. Kas, eh, kas uh, kristīs svētajā garā. And so, baptized, you know, when you are baptized. Tātad kristība, kad, kad jūs esat kristīti, kad mēs tiekam you kristīti. Saint, eh? baptized, kad mēs tiekam kristīti, mēs esam svētie. Well, it's Catholic teaching, eh? Tas ir Kā to ir baznīca uh, mācība. Many, many Catholics don't seem, don't seem to know this, but yeah. the, the apostles called the Christians, they were not called Christians, they were un, called saints. Un ievērosim, kā apostols Pāvils uh, kristiešus uh, nevienu nesauca par, uh, par uh, <clears throat> citā vārdā kā tikai svētie. Yeah. Visas, ja ievērosiet daudzas uh, tās apostoliskās vēstules, sauc, uh, nu, arī tās vai nu sākās, vai nu pateicību, vai ar svētību, paldies jums, uh, Eh, svētie tādā draudzē sveiciens jums, paldies par jūsu rūpēm, par svētajiem, vai, vai šī vēstule veltīta svētajiem tādām tādā draudzē. Uh, you have, you Latvians have one advantage. Un mēs latvieši, latviešiem ir eh, neliela īpašība, uh, uh, tas ir priekšrocība. In, in, uh, you have the word vārds. vārds. Mums ir tāds, uh, mums ir vārds, Kas and, ir vārds? Nu, nozīmē vārds. Yeah, but vārds in English they have two words, or in uh, Lithuanian too. Uh, Lietuviski un arī ingl, uh, ingliski. Uh, ingliski. <laughs> Uh, so, ir, ir divi, divi, divi tātad vārdi. Uh, so in, in Lithuanian, I don't know what Zolda here in this case, vārdus is the name. Tātad lietuviski vārdus ir vārds. And jodis is the word. Un jodis arī ir vārds. Uh, es domāju, tuvākais latviskais nosaukums varētu būt um, nosaukums. Ir vārds un ir nosaukums. Yes. It goes together. You know, in fact, <clears throat> word and name goes together. Un, uh, jā, bet patiesībā tātad, uh, vārds <laughs> un vārds iet kopā. Cilvēkam. Uh, redziet, tur ir tā, nu, teiksim, tā, tā vārda eh, nozīme, jo tā kā name, nu, tas tā kā nosaukums. Yes. Un Word tā kā vārds, tas, kas nes sevī e, nevis tikai kaut kādu informāciju, bet arī, arī būtību. Ja? Tā kā nosaukums un vārds, varētu teikt, ir, ir e, tātad viens. And the thing is, you see, it's very important. This is what where many Christians make big mistakes. Un man šķiet, ka, ka daudzi kristieši, tā skaitā arī priesteri, e, tagad kļūdās šajā jautājumā. When you use in the Bible words truth, Un kad jūs izmantojat eh, vārdu patiesība, forget the word truth what we use for this word forget uh, forget truth about what uh, forget you know we using the word truth in this world ja mēs lietojam pati, vārdu patiesība šajā pasaulē yes eh? jā Say, that's true, that's true, that, that's, te, tas ir, tā ir patiesība, no. te, ka mēs sēžam so, te... To, to make it easy for us, making the difference between truth and reality. Um, tad, eh, tad mēģināsim tāpēc atšķirt patiesību un realitāti. Yeah. Truth is what never changes. Patiesība ir tā, kas nekad nemainās. It is above time. Tas ir ārpus laika. It doesn't change. Tāpēc nemainās. And the word of Jesus, un Jēzus vārds, name, viņa, not change. viņa nosaukums, Because jā, attiecīgi nemainās. Word, all exists through the word, through the name. Jo, jo tātad vārds e, dzīvo, eksistē, pastāv caur vārdu. While what we call truth, it's reality, it means the reality. Jā, par ko mēs e, e, sakam citreiz patiesība, tā ir realitāte, kas var mainīties. Uh, and this is under the time, it's in the time. Un tā ir pakļauta laikam. So we Christians Mēs, kristieši, tāpēc we have, you know, mums, uh, uh, Jesus came to reveal the name of his father. I reveal jā, your jā. name, father. Tātad, un, uh, tātad, Jēzus nāca pasaulē, lai atklātu tēva vārdu. That's what we say, hello be by name. Un tāpēc mēs varam teikt, uh, svētīts, uh, lai ir to, svētīts, lai top tavs vārds. So real life Un eh, tātad īstajā dzīvē. Again, careful, it's not the biological life. Eh, tā tātad nav bioloģiskā dzīve. The real life, tā ir īstā, life, mūžīgā life. dzīve, jeb eh, dievišķā yeah. dzīve. This life. Šī uh, dzīve. This life, Jesus says, uh, you, uh, the life, eternal life, or the real life, the quality of life, the real life is to know who you, who is the true God. Uh, who, is, who is God? Who is the true God? Jā, jā paldies. Jā. Who is the true God? Tātad īst, īstajā dzīvē, patiesajā dzīvē, tātad, kas nav tātad, la, laikā, the true God. Uh, the real God. Tātad ir, it's, it's happiness or it's, ah, tātad īstā dzīve ir zināt, pazīt, kas ir patiesa Dievs. Yeah, eh, you, you, in the chapter 17 of St. John, eh, the prayer, the praise prayer, praise prayer of Jesus. Tātad Jāņa evaņģēlī 17. nodaļā, kuru Jēzus lūdzās, Uh, eh, eh, can you so, so the, the highest the highest knowledge in this world tātad vislielākās eh, tātad zināšana līmenis šajā pasaulē to know that eternal life ir, ir tātad zināt, kā mūžīgā dzīve is to know the Father. Tātad mūžīgā dzīve ir zināšana, zināt, pazīt tēvu patiesu Dievu un viņa dēlu, Jēzu Kristu un jā, abus. But I would, would add, I would add, un es pieliktu, and that's the highest what St. Paul says, un tas ir augstākais, tātad, ko svētais Pāvils saka. 1 Corinthians chapter 13. 1. korintiešu 13. 13. 14. 13. 13. 1. korintieši 13. Yes. When he says the highest knowledge, ka, ka viņš saka, uh, uh, zi, zināšanas, augstākā zināšana, ka mēs. Is to know how we are known. Kā how mēs, oh, kā mēs tiekam. Uh, kā mēs esam zināmi no Dieva. Ah, jā, ka, mē, ka mēs esam zināmi, ka, mū, jā, ka the, kāds mūs zina. The day this is we go because you know, of course, you see the thing, Nathanael, you know, today pedagogically pedagogically. Tātad eh, šodien pedagoģiski sa, uh, sakot, It's a mistake to start with God. Today with modern people. Tātad tā moderno cilvēku ir, ir, ir, ir, ir tā kļūda sākt ar eh, Dievu. The question who is God? Nu, tik paskaidrot, kas ir Dievs, kas ir Jēzus. Pedagogically is the one when Jesus goes to Nathanael. Un kā ir patiesībā jādara, tā kā Jēzus gāja pie un satikās ar Natanielu. He doesn't present himself. Viņš tātad tā, Eh, he reveals the most intimate situation of this man, But unfortunately. Bet viņš atklāja visdziļāko, eh, visintīmāko notikumu, būtību tajā, tajā otrā cilvēkā. Who has a complete uh, caricature picture of Jesus. Uh. Uh, Jesus for, for him is a caricature, a caricatura. Who, whom? To, to Nathanael? To, Because Nathanael says, who Jā, un um, kas bija tā kā karikatūra, tad, tad ja es karikatūru uh, viņam. What can come good from Jo viņš, te, jo viņš teica, kas var labs nāk no Nazaretes. So it's already, uh, the, the <laughs> jo uh, viņam jau bija šis uh, he has already his prejudice. Jā, prejudice. jo viņam jau bija šis tātad uh, šis tēls, šis aizspriedums par Jēzu jau so viņam. the only way un vienīgais veids, un vis uh, tiešākais veids, It's not to reveal himself. E, nebija tātad atklāt sevi, but reveal Nathanael. Bet atklāt pašu Nathanaelu. You are real Israel. Kur, Israel. kur viņš teica, ka tu esi patiesi izrēlietis. You are not like Jacob. Tu neesi tāds kā Jēkabs. And you shall see bigger things. Un, un tu redzēsi vēl lielākas lietas. Un, un, un viņš redzēs vēl lielākas lietas, eh, eņģeļu skāpjam debesīs un lejā. And you will see, but, but many Christians don't think about it. That when the first miracle of Cana, because he is from Cana, this natural. Un jūs redzēsiet, un daudzi kristieši to nedomā arī tā, piemēram, brīnums Kānā, kur, jo viņš bija no, no tā, to, tā reģiona. And, and the best picture of the kingdom of God. Un vis tātad vislabākais Dieva valstības attēls is Cana. Ir Kāna. Because this is the the the bridegroom. Jo tur ir tā gathers all people of humanity. Tur līgava un līgavainis, kas uh, ie, saaicina daudzus cilvēkus no apkārtnes. Discover God as a bridegroom. Un atklāja Dievu kā bridegroom. Uh, kā līgavaini. Līgavaini. No? Correct, yeah? Yeah, really, really correct. Because Osei, he corrects already Moses, he says Osei, prophet Osijā. Jo o, profets Osei savā ziņā ko, koriģē Mūzu. He reveals who is Israel, who is what is Jerusalem. Eh, kas atklāja, kas ir Izraels, kas ir eh, Jeruzaleme. Yeah? Uh-huh. So the name in the Bible is to know the one you are talking to. Un um, vārds Bībeles nozīmē ir zināt, par ko tu runā. But for to know the name, bet lai zinātu ne, uh, eh, vārdu, you need the word in you. Eh, un lai tātad zinātu uh, vārdu, domāju, citas personas, jums ir nepieciešams, ka vārds būtu jūsos. So how does Jesus know when he say, how does he know when he says to the Pharisees, jo, you, you don't have the word in you? Jo kā gan eh, Jēzus zināja, ka viņš teica eh, par, eh, par farizēm, ka jūsos nav vārds. You don't have love of God in you. Jūs, jūsos nav Dieva mīlestība. How can he say this? Jo kā viņš to var pateikt? Because the proof is you don't believe. Un tam tad pierādījums ir tas, ka jūs neticat. You don't believe that means the word and love is not in you. Un tas, ka jūs necitat, nozīmē, ka Eh, vārds un mīlestība nav jūsos. And then it comes something what many Christians don't understand. Un eh, tad eh, esam pie tā, ko daudzi kristieši nesaprot. In John 15. Jāņa vēs, Jāņa Evangelija 15. That my word purifies you. Kā mans vārds dara jūs tīrus. The word of God Dieva vārds makes us holy dara mūs svētus. The, the baptism. Christ. All sacraments. Well, we Catholic, yeah? We are, we, we are sacrament, we like very much sacraments, okay? Tātad visi sakramenti, yes? kurus mēs tā kā katoļi ļoti mīlam. Yes, but the Catholics uh, uh, mm, um, forget one thing. Bet, mēs, uh, bet uh, viņi aizmirst vienu lietu. There is no sacrament without the word. Kā sakraments bez vārda nepastāv. We have a big advantage about other, uh, about other confessions. Un tas ir zinām, priekšrocība, uh, kuru mēs arī neizprotam līdz galam, kas ir priekšrocība pār citām uh, konfesijām, denominācijām, tradīcijām. Ka mums ir sakramenti. Bet mēs tos neizmantojam korekti. If we would use correctly the sacraments, ja mēs jūs izmantotu, <laughs> mēs arī, <laughs> mēs arī izmantotu sakramentus korekti, all churches would be one. Visas baznīcas būtu viena, visa, nu, nu nebūtu tādu kristiešu denoināciju, viss būtu viena. Because Jesus says for him it's important be one as we are one. Jo Kristam ir svarīgi, jā, teikt, ka, un viņš teica, ka esiet, esiet viens, tāpat kā mēs esam viens. If we are not one, that means we are not holy. Un, ja mēs neesam viens, tad tas nozīmē, ka mēs neesam svēti. One, Un, ja mūsu baznīca nav viens, viena, tad mums ir problēma. Jo ir tikai viena baznīca. Ir tikai viena kristīma, un tas ir rakstīts. Mums ir tālu no tā. So, and, and, and the holy individualist does not exist. Un svēts individuālists, ja viena persona neeksistē. I'm holy. Es esmu svēts. Does not exist. Tas neeksistē. If you're holy, ja jūs esat svēti, then you are not SSS, but yeah, we. Mēs. Tad nevis SSS, eh, bet mēs. Mēs. Because what is the Son of Man? When Jesus calls himself the Son of Man. Jo kā Jēzus saka, ka viņš ir uh, cilvēka dēls. Is that an individualist? Vai tas nozīmē, ka viņš ir individualists? What does it mean, Son of Man? Ko nozīmē cilvēka dēls? Eh? Oh, Daniel chapter 7. Daniels 7. nodaļā. There it means un tas, Israel. Un tas nozīmē Izraels. And for us Christians it's humanity. Un uh, mums, kristiešiem, tā, tā ir cilvēcība. Cilvēcība, kas pieder Dievam. Uh, uh, un no tā nu cēlās arī vārds uh, baznīca un grieķu valodā. Tātad. You have one ecclesia tātad grieķu valodā ir eklēzija. Eklēzija ir kālija, means call, kālija. Ok, un tur ir tātad vārds iekļauts kālija, kas nozīmē sasaukt. Like we say call in English, eh? call. Saukt, saukt. Eh? And you have kiriakon. Another Greek word. Un ir otrs kiriakon, grieķu vārds. It means the one who belongs to the Lord. Eh, kas nozīmē tie, kuri pieder kungam. Eh, Kyrios, Kyrios, Kyriakon. Eh, Kyrios, Kyriakon, jā. Kyrios is the Lord. Kyrios tas nozīmē kungs. Kyriela es saka, mēs sakam arī tātad ietver sev šo vārdu. Kungs. In English like church, kirche in German, kirk in, in, in Flemish, they come from Kyriakon. Jā, un tad church, kirche, vācu valodā, nāk, nāk arī tātad no šī otrā vārda Kirikuma. So, it's Jesus um, meeting the Holy One. Un tātad Jēzus satiek svētos. To receive the Holy One. Uh, lai uh, saņemtu svētos. Receive his word. Uh, receive the word of Jesus. No. The, receive his word. To receive. No. That's the mecha- try, try, try to mechanism of this uh, no, no, what's good, happening. Good. When the apostles pro pro proclaimed the word. Ehm, tātad, kad apustuļi pasludina vārdu. Yes. When somebody proclaims the word to me, yes. Ja kāds, piemēram, man pasludina Dievu vārdu. And I listen to it. Un es klausos. And I received it. Es to saņemu. It becomes mine. Tas kļūst mans. What happened? Kas notiek? This word transforms me. Tas, šis vārds mani pārveido. It's word of God. Un tas ir Dieva vārds. It's not from this world. Tas nav no šīs pasaules. It's not a human word. Tas nav cilvēcīgs It's a vārds. word which acts. It's written in 1 Thessalonians. It's a word which acts. Does what it Šis says. ir vārds, kā rakstīts Thessalonikiešiem vēstulē, kas eh, darbojas. All words which come from God Visi vārdi, kas nāk no Dieva, have the power to do what it says. tātad eh, visi vārdi, kas nāk no Dieva, viņam ir spēks un eh, spēja darīt to, ko tas eh, sevī nes saka. Uh, we Catholics, we should know this a bit better. Un mums, katoļiem, tas tā kā būtu jāzina labāk. Un, diemžēl, ne visi to zina. You know, for example, when the, the Holy Mass, what says the priest, what says the priest, nu, piemēram, the priest, ievērojot, ko uh, uh svētās misas laikā priesteris saka. He takes the bread. Viņš uh, paņem maizi. Says, this is my body. Saka, šī ir mana miesa. He takes the cup. Un paņem biķeri. Šī, blood, huh? šī ir eh, jaunās derības eh, asiņu biķeris. In this, in un, un mēs ticam šajos eh, vārdos, ko priesteris saka. Right? This is chapter 6, which, is, which was the greatest problem for many Christians. Chapter 6 of St. John. Un eh, tātad eh, Jāņa evaņģēlijas sestā nodaļa, šai liela problēma daudziem kristiešiem. All disciples left Jesus, except his twelve. Jā, un tur, tur ir liecība, kā daudzi eh, tātad Kristus mācekļi viņu atstāja tieši šī iemesla dēļ. Jo tas ir liels skandāls. Jo Jēzus teica, tas, kas ēdīs manu miesu un dzers manas asinis. Not symbolic, it's real. Tas nav simboliski, tas ir pa īstam. And that's the reason that they are shocked and leaving. Tas ir tas, kas uh, eh, daudzi šokēja un tāpēc viņi atstāja Jēzu. Who can listen to that man? Kurš var right. dzirdēt šo cilvēku? Viņš ir and traks. So, and so when God speaks, in the beginning was the word. Un uh, tad, tad arī lasām, kā sākumā bija vārds. And the word was with God. Un vārds bija ar Dievu. You know what, what that means. Jūs no, zināt, ko tas nozīmē? When we pray, tas nozīmē, tad, kad mēs lūdzamies, we are not only praying like pagans to God, mēs nelūdzamies kā pagāni e, e tātad uz Dievu, Give me, give me, give me, give dod, dod man, dod man kaut ko. I want this, I want the jo mums ir daudz vajadzības šo, to un to visu dod. Yourself, un kas izmanto Dievu savā vajadzībā. But I speak with God. Bet tas, ka es runāju ar Dievu. If we say in beginning was the word, it means God is not alone. Un ja mēs sakām, ka sākumā bija vārds, tas nozīmē, ka Dievs nav vientuļš, viens. He's not, not like Allah. Viņš nav tāds kā Allah. Because Allah, he has no one to talk to. jo Allaham nav ar ko runāt. God is love. Eh, for love, when you say God is love, you need at least two pieces. Jā, un ja sakam, ka Dievs ir mīlestība, ir nepieciešams vismaz divas personas, lai būtu um, attiecības viņu starpā. And so when God gives his word, un ja mēs, eh, tātad, tātad Dievs dāvā savu vārdu, he gives him completely in each word. Viņš dod sniedz to dāvā pilnīgi katrā vārdā. Sevi tādā sevi viņš dāvā pilnīgi katrā vārdā. So when the apostles proclaim the good news. Un kad, piemēram, apustuļi pasludina labo vēsti. Uh, just a few words they say. Viņi pasaka tikai dažus vārdus. When the people receive these few words. Un kad eh, cilvēki saņem šos dažus vārdus. In receiving these few words. Un saņemot šos divus vārdus. They receive the word himself, who is Jesus. Viņi saņem vā, pašu vārdu, kas ir Jēzus. God gives him completely in each word jo Dievs sevi dāvā pilnībā uh, uh, savā vārdā. In Catholics we are used that when we receive this very small piece of the hostie. Un kad mēs saņemam tātad uh, hostijas to pašu mazāko daļiņu. The whole God, the whole Jesus. Viss Dievs, viss, vi, e, viss Jēzus ir klātesošs tajā pašā mazākajā daļiņā. When God says one word, kad Dievs saka vienu vārdu person, caur Eh, eh, cilvēku caur personu. Un ja es saņemu šo vārdu, es saņemu vārdu. In fact, there's only one word. Un patiesībā ir tikai viens vārds. It's only one. Ir tikai viens. Jesus. Un tas ir Jēzus pats Jēzus, jo viņš ir vārds. Un eh, lasām, kā apustuļi teica, ka vārds pieauga skaitā. Tas nozīmē, ka baznīca auga. The church is the one who is filled with the word of God. Ka baznīca, kas ir piepildīta ar Dieva vārdu. The word is holy. Vārds ir svēts. It makes me holy. Tās dara mūs svētus. And all sacraments come un, from the word. Un visi sakramenti, sakramenta avots ir vārds. The word is so important. Un tāpēc vārds ir ļoti būtisks. Word, un, ja mēs lietojam sakramentu bez vārda, tad mēs esam tā kā herētiķi. Un, diemžēl daudz katoļu tā dara, jo uh, sakramentu saņemot, ja tā tad netiek, uh, viņš ir uzsverīts kā tāda darbība, kuru mēs izdarām, izpildām priekšestus, bet uh, tam nav saturs. You see, Piemēram, tā, kad mēs ejam pie komunijas. I receive maximum love in my hands. Oh, nu tagad ir Latvijas uh, jā, jā, mēs saņemam, tātad uh, Latvijā uz mēles, uh, eh, citur arī nu, pasniedz arī rokā, bet mēs saņemam vispilnīgāko mīlestību. The whole God gives himself in that small piece. Jo Dievs sevi dāvā pilnībā visu sevi šajā mazajā uh, daļiņā. But it's very strange that many can, what do we say when before we say this? Uh, what do we say before we, we receive, receive communion? Okay. Bet jūs ievērojat, ko mēs sakām, kad pirms saņemam komuniju? What do we say? Amen. No, no, before. Ko mēs sakām pirms? Pirms, laikam. What do we say before? Before the communion. Kristus miesa. No, before. Even before, vēl pirms. Lūk Dievu, jā. No, vēl pirms. Ah, no, no, this after. Ah, vēl pēc. Sakit tikai vienu vārdu. Sakit tikai vienu vārdu. So this and what you know what it means? Un ko tas nozīmē? Saki tikai vienu vārdu. Un jūs redzat to saistībā ar šo vienu vārdu un komuniju? Did you ever think about this? Because the, the, when Jesus takes this man who said this. It was a pagan, eh? Was Jā, un kad uh, Jēzus norādīja šo cilvēku, kurš patiesībā bija pagāns. And, and Jews couldn't go to him. Un uh, jūda nedrīkstēja viņu apmeklēt, Because they would be impure. jo viņi būtu They nešķīsti. would leave, lose their holiness, Viņi tad zaudētu svētumu, which is wrong. Which is completely wrong. uh, kas patiesībā ir uh, uh, pilnīgi nepareizi. Because Jesus, who is God, jo Jēzus, kas ir Dievs, his word, viņ, viņa vārds purifies. Uh, šķīstīja, so dara tīrus. He, he person, jo kad viņš satiek uh, lepras slimnieku, not, not, not the, the virus, Jesus. pats Jēzus uh, nesaķer šo, šo slimību. Un nu, tieši, ot, bet tieši otrādi, tieši tas lepras slimnieks, ja tā var teikt, uh, Eh, saķēra, inficējās ar Jēzu. Yes. Nu, tā ir, tas ir svētums, ar ko inficējas. In English, when you say holy, is also holy, to whole, whole. Uh, full. full. Jā, un nu, tad angļu valodā ir tad, tad cits vārds, jā, tad, tad latviešu valodā nav tā, bet angliski ir saint un holy, bet runājam par holy, tas ir tas, kas pilns, pilnīgs. You know, this word, like when you look Lithuanian, you have holy, Healing is the same, the same root. root. Ah, lietuviešu valodā arī tātad ir vārds. Uh, also nu, in Greek. Kas, kas arī ir uh, vienāds uh, tātad sakne. So, holy, healing. Um, what was the other one? Um, um, uh, svesti, eh? svesti, also svinet. Svinet. Also feast, feasting. Feast, yeah, feasting, svinet. Or Lifroin is very close, this word. Svēts, dziedināt un svinēt. Yes, exactly. Kā lūdzu? Svēts, dziedināt un svinēt. Svēts, dziedināt un svinēt. Tātad ir, ir viena sakta lietviešu valodā. It's the same root in Lithuanian, it's the same root in Greek, and it's the same root in Latin. Sanctus, eh? Tā ir līdzīgs arī gan grieķiski, gan, eh, gan latīniski. How, can you say in Latin? Sanctus. Oh, Sanctus? Sanctus. Und, uh, eh, uh, eh, uh, uh, saint. When you say in French saint, saint. Eh, ja franciski sākam saint. S-A-I-N-T, it's holy. Kas ir eh, svēts. When you write it in French, when you say healthy. Un kad Francijas, eh, Francijas jūs sakat vesels. It's also saint. Tas arī tas pats vārds. But only S-I-N without T. Huh? Bez T. Or when you say Heilig, heilig in German. Vas äh, ist gesagt heil. Heil. Heil, heil. Heil, heilen. Heil. Eh? Go together. So. Nu no, არის gan svēts, gan arī dziedināt, heilen. Yeah, yeah, yeah, goes ah. together. Goes together. It's all one root, the same root. So, um, so Jesus, when you meet the Holy One, you are healthy. Un līdz ar to um, ähm, Eh, runāju par Jēzu, kad eh, mēs satiekam eh, svēto, kas ir svēts, mēs esam tiekam dziedināti. So what, you know, when Jesus said, when, when he meets this uh, centurion, huh, this Un, piemēram, kad viņš satiek centurionu, well, he says, I'm, um, he says that we are repeating what he says, eh? we are repeating un mēs atkārtojam tieši to, ko viņš, tas centurions simtnieks saka. But there is one thing which is wrong Bet viena lieta, ko, kas ir uh, kļūdaini, when we say, kad mēs sakām, in holy mass, svētās misijas laikā, I'm not worthy that you get into my, under my roof, kad mēs sakām, ka, ka, ka es neesmu cienīgs, ka tu nāktu uh, man, pie manis. That's already, but it, it was, don't forget, it was the, the centurion who said this. Neaizmirsīsim, ka to teica simtnieks. He had no right to go to Jews. Jo viņam nebija tiesības uh, iet pie jūdiem. And, and, and he said, don't come to me, Jesus. So one word is enough. Jo tāpēc, tāpēc viņš teica, nenāc pie manis, uh, viens vārds ir pilnībā pietiekami. Because uh, if you come to me, you will have trouble. Jo, ja tu nāksi pie manis, uh, mums būs problēmas. Jo jūdi nedrīkstēja nākt apmeklēt pagātnes. Jo viņi kļūst nešķīsti, netīri. And so when we say before the communion. Un tajā brīdī, kad mēs sakām pirms uh, komunijas. So only one word. Uh, uh, saki tikai vārdu, vienu vārdu. Do you say this word? Jūs sakat taču to. Do you say it? Yeah. That's the trouble. Un tā ir problēma. So if you only receive, that's the, if you only sacramental questions. Tas ir, uh, ja mēs esam tikai sakramentāli kristieši. Without word. With, without, without word. Kā sakramentā ir bez vārda. How can you change? Uh, kā tad mēs varam mainīties? How can you change? Kā tad mēs varam mainīties? Because you cannot separate the word from sacrament. Jo mēs nevar, uh, nevaram nodalīt vārdu no sakramenta. When you, the one, the first sacrament is the baptism, yes? Piemēram, pirmais sakraments ir kristības. The word is, if you give just water, nothing happens. Ja jūs uh, kādu apliet ar ūdeni, nekas nenotiek. Svarīgs arī vārds. Jūs varat viņu mērcēt, uzlīdzināt, ūdenī, nekas nenotiks. Bet ir, bet ir jāpasaka, ka es tevi kristīju tēva, dēla un svētā gara vārdā. Name, eh? Un tur ir tikai viens vārds. Say, I, I, Father, jo mēs nesakām tēva vārdā, Je, eh, Jēzus vārdā vai svētā gara vārdā. Tas ir tikai viens vārds. Name of God uh, eh, Dieva vārds. Yeah, you see? So, and that's true for the communion. Un tas ir tieši tas pats, ko, kas attiec uz komuniju. Right? We must feel that is uh, in Colossian letter. Tā kā kolosiešu tajā uh, vēstulē. Colossian letter. Okay, then I should open as well. Well, no, I just say it quickly because I have not much time. Just say it uh, We, it's my uncle who was priest. Who had, he received this word for all his life when he became priest. This word. Eh, eh, Kāds? Eh? My, my uncle. Jā, mans, mans tātad, onkulis bija, uncle, bija <laughs> priesteris. Priesteris, and was the same name as I, Joseph. Un viņu arī sauca par Jāzepu. And, and his slogan. Un viņa tātad sauklis bija. Is Colossians chapter 3, 14 par Colossian, Colossian, Col uh, Colossian uh, six, chapter 3. Uh, 16, sorry. 16, okay. That, Colossian 3, 16. that the word of God, well, I translate from French, eh? that the word of God resides to you in all the abundance, in all richness. Tātad eh, Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos. So if I say one word, that means the whole Bible. Un es saku vienu vārdu, tas nozīmē visu Bībeli. That's Jesus himself. Jēzu, pa, pašu Jēzu. So if I don't have the word in me, Tātad, ja es, manī nav eh, Dieva vārds, and I don't take communion, un es pieņemu komuniju, I lie. es esmu melis. I lie. See, that's the drama. Un If, tā ir if drāma. we would live our Catholic faith, we would be filled. The church was filled. Un ja mēs dzīvotu katoļi kā tā, tā atbilstoši vārdam, tad baznīca būtu pilns. Yes. You see, the thing is, the drama is. Un drāma ir tajā, ka. There is this Judas Tadeus. Uh, eh, eh, Jūdas stadijas, piemēram. Yeah. I like it's one of my favorite texts in the Bible. Mans viens no iecienītiem tekstiem Bībelē. Yeah. St. John chapter 14, 20, John 14, 22. 22. Jāņā 14, 22. Can you read it? Uh, then, uh, Ajuda. Ah, uh, tad Jūda neizkarjots. Correct? Yes. Uh, tad Jūda neizkarjots <clears throat> viņam sacīja, kungs, kā tad tā, mums tu gribi sevi atklāt, bet pasaulē ne? Aha. Eh, why doesn't it? Hello, I'm Jesus, I'm risen. Look at me. Why kāpēc, kāpēc uh, Jēzum nedarīja tā, kā Jāzeps rādīja? Es esmu uh, Jēzus, skatieties mani, esmu augšām cēlies. How is that's a good question. Tas ir ļoti labs jautājums. It, the only one time he speaks is Judas. Un šis ir eh, vienīgā vieta, kur mēs eh, eh, varam izlasīt, ka viņš ir runā, teica kaut ko. In, in my town is the main apostle. You know, my, my grandmother created a chapter for this. <laughs> ja, un manā pilsētā, Beļģijā, kur es dzīvoju, ir tātad kapela veltīta jūdam, kur arī uh, Viņš, uh, But it was my, my grandmother. Jā, kuru manā vecā mamma izveidoja. And what does Jesus answer? Un ko tad Jēzus atbild? He asked first, what does he say? Tātad uh, vispirms tātad uh, jūdi jautāja un Jēzus atbildēja. Should I read? Only the first phrase. Okay. Kas mani mīl? Ah, stop. Do you love Jesus? Vai tu mīli Jēzu? Yes. How do you know that you love Jesus? Kā tu zini, ka tu mīli Jēzu? desired to obey and to What says the scripture? Un ko tad raksti saka? Because that's the important part. Jo tas ir svarīgi. of Jesus. Because ir, he tells us ir, how ir, we love him. He says it there. Jā, viņš te arī saka, kā, kā, kā mēs mīlam viņu. To keep my word. Haha, there you are. Jā, tas, kas uh, manu vārdu turēs, no būtībā ir būs. Uh, so the, when Jesus would come here, he said, "Where is my word? Kur manu Un uh, tātad te nāk Jēzus, iedomājieties, un saka, kur ir mans vārds? Because if I have the word, I, that word will change me. Jo ja mūsos ir viņa vārds, tad vārds maina. All words I did not receive from Jesus, although they are written there. Uh, tātad visi. All words which are in the Bible. all words which are in the Bible. Jā, tātad visi vārdi, kas ir Bībelē. Which words are in me already? Kuri no šiem vārdiem manī ir jau tagad? It only can be those who changed me. Uh, varbūt tātad, tātad visi vārdi, kas ir Bībelē, tātad mēs esam pārliecināti, ka tie ir mūsos, tikai tie, kuri mani maina. The words which did not change me, they are not in me. Un tie vārdi, kas mani nemaina, nav manī, neatrodas so manī. I don't love Jesus. Un tas nozīmē, ka es nemīlu uh, Jēzu. I only, the, the, the, the, because the, the proof that jo vienīgais I, pierādījums, ka I es mīlu Jesus Jēzu, which words did change me already. Kā šie, šie vārdi, tātad tie vārdi, kuri mani mainīja. And which words did not do anything at all. <laughs> un, protams, ir vārdi, kas mani eh, neko man neietekmē. And you know what happens then afterwards? Un, un kas tad notiek pēc tam? If you keep my word, ja jūs turat manu vārdu, and, you know, and, and what's the best way to keep the word? Kas, what's the best way to kas keep ir the word? labākais veids, kā tātad turēt Dievu vārdu? Is to share it. Ir dalīties. Tātad dalīties ar šo vārdu. If you don't share the word, it's lost. Un, ja jūs nedalieties ar šo vārdu, kas ir jūsos, tas tiek pazaudēts. Jo nepietiek tikai ticēt šajam vārdam. Jēzus in, uh, uh, in John, uh, John, John, uh, Tātad Jēzus arī saka, uh, Jāņa 1, chapter 1. Well, yeah. Those who received the word, uh, who believed and received the word, jo tie, kuri ticēja un saņēma Dieva vārdu, they became children of God viņi kļūst par Dieva bērniem. By the word. Tieši vārda dēļ. Yeah. So, here go on. So what happens? Okay. My, father, my father shall love him. Hey, sorry, I'm going, should go back to... Oh, yes. Chapter 14, verse... Um, uh, verse 20, 20, 23. Oh, three, okay. Yeah. Un tad uh, redzēsim... Uh, Uh, then say again in, in, in your language. Yes, so if somebody loves me. Kas mani mīl, tas tur manu vārdu. And what happens? Un kas notiek? My father shall love him. Mans tēvs to mīlēs. If I have the word. Un tātad, ja, ja manī ir vārds. I am sure of one thing. Es esmu varbūt pilnīgi drošs. Father will love me like he loved Jesus ka eh, Tēvs mīlēs mani tā, kā Viņš mīl Jēzu. Jo Viņš redzēs, eh, tātad atpazīs mani Jēzu. And it's not enough. Un tas vēl nav viss. Do you want to experience the biggest visit in your life? Jūs vēlaties piedzīvot vislielāko eh, vizīti, apciemojumu, tikšanos jūsu dzīvē? Tagad? Tagad? Yeah. So let's say. Uh, Tad sakām. Because it's, it's, it's important that you say the word. Jo svarīgi, ka tieši jūs sakat vārdu. You say with me. Ka jūs sakat un um, tagad ar mani kopā. Loudly. Skaļi. <clears throat> we come to you. We come. Oh, yes, that's what saying. Yes. And we will come to him. It's un, what... jā, un mēs nāksim. Un mēs nāksim. Es mēs nāksim. So and say, now let's proclaim it. Un tagad uh, to pasludinām. The, the God is now in me. Tagad Dievs ir manī. Tagad Dievs ir manī. And you wait. Gaidām. Because the Holy Spirit is now acting. The Holy Spirit realizes the word. Jo eh, tātad eh, svētais gars darbojas, viņš atklāja, atpazīst Dievu vārdu. You wait. Now is the biggest moment of my life. Un tagad ir vislielākais, viskaistākais brīdis manā dzīvē. The Father and the Son and the Holy Spirit are now here. Tēvs un Dēls un Svētais Gars tagad ir šeit manī. Let it say loudly, for that you how your soul hears it. Un sakam to skaļi, lai dvēsele arī dzird. Tēvs un Dēls un Svētais Gars, Kas ir manī? Yeah. You understand now when we take communion. Jūs saprotiet, tad, kad mēs pieņemam komuniju. Saying only one word. E, sakot, e, saki tikai vienu vārdu. Because if you receive only sacrament without the word, the word cannot change you. Ja mēs pieņemam komuniju, e, sakramentu bez neviena vārda, tad, tad tas nevar mūs mainīt. If you only received in the beginning was the word, only received this word, the logos, in the beginning, then nothing will change in your life. Uh, If you, no, in the beginning. Sākumā bija rakstīts, tātad, vārds, teica, ka vārds. Un vārds bija ar Dievu. Un ka vārds bija ar Dievu. Un vārds bija Dievs. Un vārds bija Dievs. If you only receive this, un ja jūs eh, pieņemat tikai šo, you will not change. Eh, jūs nemainīsieties. You need the word. Jums nepieciešams vārds. Very important, eh? And then it's not even better. And then God says, let's stay here. It, it's like St. Peter says. Un tad, eh, un tad Dievs saka, eh, paliekam šeit. Kā, But like Peter said. Tieši kā Pēters teica. Oh, he said, oh, oh cik te brīnišķīgi, laba vieta. Uh, let's create three tents. Un tad, jā, uzbūvēsim šeit trīs teltis. That's the, the Jewish way to speak. Tas ir jūdu veids, kā viņi runāja. It's also when, when it's written, the word became flesh. Jo, kad Dievs tā, tapa miesa and lived, dwelt among us. un dzīvoja starp mums, in fact, in Greek it is, un grieķiski tās sakot, nu ir, he constructed his tent among us. nozīmē, ka viņš veido nu, telti yeah. mūsos. Yeah. Jewish way to speak. And the tell in the, in the Bible, St. Paul says, my, that's my body. That's un, my eh, jā, tā, un runājot par, par eh, tad, eh, kad veidos šo, šīs teltis, nozīmē, ka telts, tēls ir mana miesa. Tātad so, miesā. If I want tātad, live ja, sacrament, ja es gribu izdzīvot sakramentus, I need to live the word. Man ir jādzīvo, uh, jāizdzīvo vārds. That Jesus doesn't say to you, you don't have the word in you. Lai nebūtu tā, ka, ka Jēzus teiktu, ka jūsos nav uh, Dieva vārds. Jo jūs nemaināties. Jūs neticat. You did not really become children of God, even if you are baptized. Uh, jūs uh, neesat kļuvuši par Dieva bērniem, uh, pat ja jūs esat kristīti. You, you did not become holy jūs eh, nekļūstat uh, svēti. It's like the two disciples of Emmaus when they run away from Jerusalem. Un atcerēsimies eh, par Emmaus mācekļiem tieši tad, kad viņi bēg prom no uh, Jeruzalemes. They lost their identity. Viņi pazaudēja savu identitāti. They lost their community. Viņi pazaudēja savu kopienu. They lost their hope. Viņi eh, zaudēja cerību. Viņi pat neatpazina Jēzu, kas bija svešinieks viņiem. How many Christians? How look at the catastrophe what we're living in Europe. Un ja mēs paskatāmies Eiropā, tā ir katastrofa. The churches are empty. Jo baznīcas ir tukšas. How is possible? Kā tas ir iespējams? Why are people so little, so little interested in evangelization, for example? Kāpēc cilvēki neklausās uh, uh evangelizācijai, neatsaucās? I'm coming since 30 years to Lithuania and to Latvia. Es uh, pirms 30 gadiem ierados Latvijā un Lietuvā. What happened to the words I've been preaching during 30 years? Kas notika ar šiem vārdiem, kurus es sludināju? Where are they, these words? Kur ir šie vārdi? Why there's no change? Kāpēc nav izmaiņu? Yeah, you see? So, Do you want to be holy? Yes. oh, <laughs> yes, the time is now. you, you see, so let's say, uh, Lord, Lord, let's say a prayer. Eh, tāpēc eh, eh, lūksimies kā tātad kunga lūkšana. Lord Jesus Christ. Kungs Jēzu Kristu. Together. Kopā. Kungs Jēzu Kristu. You call, you said Uh, Be holy like I am holy. Uh, jūs teicat, esiet svēti, kā es esmu svēts. I decide. Un es iz, e, nolēmju. We decide. Mēs nolēmjam. To go back to Jerusalem. Doties atpakaļ uz Jeruzalemi. Go back to Galileja iet atpakaļ uz Galileju. And to go to the church. Un, go iet, the church. un atgriezties baznīcā. Atgriezties baznīcā. The church baznīcā, which, which belongs to the kingdom of God, of course. Kas pieder Diev, kas ir Dieva valstības, eh, kas pieder Dieva valstībai. Baznīcā, kas pieder Dieva valstībai. The holy church. Svētai baznīcai. The Church of Jesus Christ. Jēzus Kristus baznīcai. Jēzus Kristus baznīcai. The Church open to the whole world. Baznīca, kas atvērta visai pasaulē. Baznīca, kas atvērta visu pasaulē. To make us holy. Lai darītu mūs svētus. Lai darītu mūs svētus. Saint Augustine said. Svētais Augustīns teica when, when, we, when the people receive the communion. Kad uh, cilvēki saņem komuniju, he said, receive what you are. Viņš teica, saņemiet, kas jūs esat. And become what you receive. Un kļūstiet par to, ko jūs saņemat. The body of Christ. Kristus miesu. Are you ready to become what you receive? Es esmu gatavs kļūt, ko es saņemu. Sakiet. Es ist We become the body of Christ. Mēs kļūstam par Kristus miesu. I belong to the Holy Church. Es piederu svētajai baznīcai. So far, uh, take away everything from me which uh, separates me from you. Es lūdzu, paņem, uh, tad, paņem no manis visu nos, kas atdala mani no tevis. Paņem no manis visu nos, kas atdala mani no tevis. And give me everything which gets me close to you. Un dod man visu, kas dara mani tev tuvāk. Dod man visu, kas dara mani tev tuvāk. That all your words ka visi tavi vārdi becomes reality in my life. kļūst par realitāti manā dzīvē. Mm -hmm. I allow you, God, to transform. Es atļauju tev, Dievs, mani mainīt. Es atļauju tev, Dievs, Through the word. Uh, through the word. Caur vārdu. And through the Holy Spirit. Un caur svēto garu. I decide. Es, uh, es uh, nolēmju. Es nolēmju. become holy. Kļūt svēts. Kļūt svēts. Es izvēlos kļūt svēts. Yes. That means we are open to your action, Father. Jo tas nozīmē, ka mēs esam atvērti uz tavu, uz, uz tavu darbību, rīcību. We allow, you, we allow you to transform us into saints. Mēs, eh, es atļauju tevi mūs uh, pārveidot par svētiem. I give my total yes without any conditions and irrevocable. Es tev saku pilnīgu jā bez kādiem nosacījumiem. Es tev saku pilnīgu jā bez Un tas nav atsaucams. Can we say this big yes? Vai mēs varam patieši teikt šo lielo jā? Jā! Jā! jā! Vēlreiz! Yeah! Hey, life! Yeah! yeah. Ah, ah, so, and then you know, we, are, we make God so happy. Un tā mēs varam uh, zināt, kā mēs darām Dievu laimīgu, and priecīgu. And I will finish with one thing, you know. Un tad noslēgumā viena lieta vēl. I was in Lithuanian, tad now in biju, Šaulī. biju Lietuvā, Šauļos. And there was uh, a, the priest, the parish priest. Un viens uh, draugs uh, priesteris after my speech pēc manas uh, uzrunas he said I have a question. Uzdeva vienu jautājumu. How to act when you are empty, when you are when you inside empty, is nothing in. Ko darīt, kad uh, mēs esam iztukšoti un mūsos nekā nav? And then I said to the people, un es tad teicu eh, said, tautai, you know, when I feel empty, kad es esmu iztukšots, eh, jūtos eh, tukšs. I expose my emptiness to God. Es uh, atveru savu tukšumu Dievam. Like a flower, tā kā puķe, kas atverās uh, pret sauli. Look, I'm empty. Uh, skaties, esmu tukšs. Look, I'm nothing. Es esmu nekas. Look, I'm a sinner. Es esmu grēcinieks. I'm weak. Es esmu vājš. Es nevaru lūgties. Es ne, nevaru mīlēt. You know Un kas notiek? Ir, ir, es piedzīvoju vislielāko prieku Dievā. Jo, kad Dievs redz kaut ko tukšu, neaizpildītu, kad Viņš redz tumsu, kas sevi atklāja Dievam, Un tad Dievs saka, lai top gaisma. Wow, un ir gaisma. When God sees a desert, un kad Dievs redz tūkstnesi, kad tur nekas neaug, God becomes extremely happy. Tad Dievs ir īpaši e, priecīgs. Jo tas ir e, viņam vislielākais prieks radīt kaut ko no nekā. So Europe, church, Un eh, kad eh, Dievs redz nabaga baznīcu Eiropā, Man, no kur nav, kur nav aicinājumu, eh, ļoti maz cilvēku evanģelizē. Skaties, kungs, mēs esam nabagi. You know Ko Dievs atbild? Viņš saka, es jūtos kā mājās. Because when you are against the war, Jo tajā brīdī, kad jūs esat piespiesti pie sienas, un tas vienīgais, kas jums vēl atliek, ir, ir viens vārds. Un kas ir tas vārds, ko jums vajag? Wall, kad jūs piespiest pie sienas, anymore, kad jūs nevarat nevienu mīlēt, anymore, kad jūs vairs nevarat lūgties, hide, kad depressed, jūs, kas ir uh, noguruši, depresijā, izdeguši, uh, jūs kliedzat tad uz, uz kungs, es esmu depresijā, esmu izdedzis. And you say, I trust you. Tagad tikai viss sāks. Un tas ir tas, ko piedzīvoja un darīja Emāns mācekļi. Oh, oh, un tad e, Jeremijā grāmatā rakstam, tur ir e, liecība par e, Ezekielā, jā, tātad par Kauli, kā liecība par eh, beigtiem nedzīviem kauliem, mētājās daudz. Him, Un tad Dievs viņam jautāja, vai tu eh, tici, ka šie kauli var kļūt dzīvi? Says, Un viņš teica, eh, pravieto. No, Un viņš teica, nāciet no visām pasaulēm tātad gari. Un un tātad iemājojiet tajos eh, kaulos. Un tad šie cilvēki eh, no jauna kļuva dzīvi pie augšām cēlās. Un tā ir tātad liecība, ka mēs esam pierādījums tas, ka mēs esam kristieši. Jo tad, kad mēs jūtam, ka esam eh, zaudējuši vai nomaldījušies, bezcerīgi, uh, izmisumā. Daļu to ir tu gāt. Un tad atliek tikai uh, eh, atvērties uh, eh, pret Dievu. And that stranger you don't see. Un tas ir tas, uh, un, un ta, tas nezināmais, uh, kurš ir uh, Jēzus, jā. His word What is more powerful than everything? Un viņa vārds uh, ir uh, visspēcīgākais. One word is enough. Un viens ar vienu vārdu ir pietiekoši. Amen. Amen. Thank you for your word. Tagad šo vārdu arī ejam gulēt, lai šis vārds mūsos uh, uh, iemājo, un mēs no jauna rīt no rīta pamostamies kā jauni cilvēki. Amen. Hallelujah. Эй, Э,